كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo došli do 115. godine Hiržetske. U toj godini Šam je pogodila ponovno velika kuga. Te godine je na hađ, ili na hađ predvodio muslimani al hađije Muhammed ibn Hišab ibn Ismail. Te godine oznamenitih ljudi je preselio Ebu Džafer al-Bakir, Muhammed ibn Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib al-Kureši al-Hashmi, Ebu Džafer al-Bakir, njegova mati je bila Umu Abdella bint Hasan ibn Ali, tabin, čovjek koji imao veliko udjela u znanju, naprotiv, njegovo ime Bakir, dolazi upravo od toga što je <clears throat> uspio da savlada sve znanosti, odnosno sve nauke. Jedan od velikih, dakle, istaknutih e, ljudi toga doba, toga vremena, čovjek za kojeg šije kažu da je bio jedan od isna šarija, to jeste jedan od imama, međutim, on nije bio niti njihovog tarikata, niti njihovog puta, niti njihovog načina. I ono što onaj e, je on u svojim dakle, riječima isticao jeste da je uvijek govorio za Ebu Bekra i Omera da su oni bili prve halife i da je Helbet, što ćete, što ćete vidjeti šala i sljedeći, dakle, druženje, da je Zaid ibn Ali isto to tvrdio i niko od njih nije negirao da su oni bili prve halife, da su oni bili imami, oni su kao takve priznavali. Međutim, e, eh, on kao batinijska sekta šija ili rafidija imaju i svoju teoriju, imaju i svoje navodno i knjigu, objavu, Kur'an, drugi Kur'an, mimo ovog Kur'ana za koje oni kažu da u njihovom mushafu ne ima ni jednog harfa iz ovog mushafa. Onda je klinasto pismo, jel su hieroglifi, i šta još ima? Moje čak i pisa, čirjelca. Kaže, nisam, kaže, doživio nikoga od Ehl Bejta, a da nije njih dvojicu smatrao imamima, odnosno halifama. Prenosi, prenosi se od mnogih drugih ashaba. Isto te, te riječi od njih i od Tabina. Od njega je prenosio njegov sin Džafer Sadik, zatim Hakem ibn uh, Utejbe, Rabija, Ameš, Ebu Isak, Subeji i mnogi drugi, a i on također od mnogih drugih. Kaže el on je bio medeni, tabijin, sika, to jeste povjerljiv. A Muhammed ibn Sa'ad kaže, bio je jedan od povjerljivih, to je thikat, ljudi koji su mnogo hadisa. Ove godine, to je 115. godine je presadio. Ebu Džafer, Muhammed ibn Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib, njegov otac je Zainul Abidin, on je poginuo sa svojim djedom eh, Huseinom u Iraku, oba dvojica kao šahidi bio je poznat po tome da je mnogo e, spomnio Allaha, da je činio zikr, da je bio strpljiv. Zna se, dakle, povjerljivo da je iz ove loze Allaha poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, čovjek za koji se govorilo da je veliki zahid, abid, da je stalno plakao i da je bio osoba koja je izbjegavala rasprave i onaj e, svaću. Ebu Bilal el-Ašari kaže, dakle, prenosi se od Muhammeda ibn Mervana, od Sabita, od Muhammeda ibn Ali ibn Husena, za riječ sa koje je Allah Đošanu kaže u lajke i uzevne gurfete bina soberu to su oni koji će biti nagrađeni sobama za ono što su bili strpljivi kaže sobama u džennetima zato što su trpili siromaštvo na ovome svijetu. Također Debu Džafra se prenosi da je rekao munje ili gromovi nikad neće pogoditi onoga koji spominje Allah. U drugoj predaj kaže pogodit će i nevjernika i vjernika, ali frakira, to jeste onoga koji spominje Allaha, smutno neće ga nikad pogoditi. Isto se tako prenosi od Ibn Abasa, radijallahu anhuma. Džafer, odnosno Džabira Džafi kaže, rekao mi Muhammed ibn Ali, o Džabire, ja sam, kaže, tužan, srce mi je, kaže, previše zauzeto. Kaže, što si tužan i šta ti je srce obuzelo? Kaže, Džabire, ko uči srce uđe čista Allahova vjera, on se, kaže, zauzme Allahom u odnosu na sve drugo, dakle, sve drugo zanemari i zaboravi. Kaže, Džabire, šta misliš tu njalku? kakav treba Dunjaluk da bude. Kaže, Dunjaluk je poput jedne, kaže, lađe ili jahalice, ili samo, kaže, odjeće koju odjeneš, ili žene koju oženiš, džabire, vjernici nisu, kaže, bila nikada mirne na Dunjaluku, odnosno neće ostati na Dunjaluku. Nisu, kaže, bili nikad ni sigurni na Dunjaluku da ima hiret, neće doći, to jeste, sigurno će svi pomrijeti. Međutim, neće zanemariti spominjanja Allaha, posebno u vremenima kada čuju za fitne, odnosno za nedaće koje će pogoditi ljude. Međutim, oni koji spominju Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala i obaspe svojom svjetlošću i Allah subhanahu wa ta'ala dadne da gledaju njegovim vidom, to jest oni ih uputi. A onda, kaže, oni postignu nagradu najboljih vjernika. Također od Halda ibn Jezida se prenosi čuo sam Muhameda ibn Ali da kaže, rekao Omer ibn Hatab, kada vidite karije da se druže sa bogatima, znajte da su to dunjalčar, ako vidite karije ili učene ljude da se druže sa vladarima, to su, kaže, klasični lopove. Zatim, od Mensura se prenosi također da je on rekao, sve ima svoj prolazak ili sve ima ono nešto što će ga, dakle, prevazići, što će ga uništiti, a znanje, za znanje najgori zaborav. Svom sinu jedan je rekao, čuvaj se ljenosti i srđbe jer ljenost i sržba su ti, kaže, ključ za svaku propast. Ako budeš lijen, nećeš ispuniti svoje obaveze. Ako se, kaže, budeš ljutio, nećeš biti strpljiv ni kod istine. Zatim kaže, tri su teške stvari koje čovjek može da ustraje na njima. Spominjanje Allaha stalno u svakom stanju, da budeš pravedan u svakoj situaciji i da budeš pravedan prema svom bratu u imetku. To jest kad mu treba da mu dadneš, a kad treba da, šta? Da ne zatražiš. Da ne zatražiš. Od Džabira Džafija se prenosi da su Fakih i Iraka za riječ uzvišenog Leula en Raja Burhana Rabbi, da on nije vidio znamenja svojeg gospodara, govori svoj Jusuf, ali i sato se nam. Rekli su, kaže, Jakub je vidio uh, neko čudo, pa se ujeo, kaže, za za palac. Kaže, ne. Pa onda onaj, Bakir rekao, prenosi se od mog oca, ono djeda, Dali ibn Ebi Taliba, da dokaz koji on vidio jeste kad je Zulejha navalna na Jusufa i kad je zakučala sobu, vidla je svog kipa u čošku sobe, pa ga je prekrila prekrivačem, čaršafom. Pa je rekao, što to radiš? Kaj stidim se svog Boga. Kaže on njoj, stidiš se svog Boga koji niti koristi, niti šteti. Dakle, ne može ništa, ne čuje, ne vidi. A da se ja kaj ne stidim onoga koji je dakle, moćan i moćni i koji sve zna i koji sve vidi i koji može naštetiti, koristiti, kaj je tako me Allaha, neće se, kaže, prepustiti. Kaj tu je taj burhan, odnosno dokaz koji on vidio od Allaha subhanahu wa ta'ala. Od Urve ibn Abdullaha se prenosi da je rekao, pitao sam Ebu Džafara Muhameda ibn Alija, da li je dozvoljeno da se e, korice od sablje ukrase zlatom, pa je rekao, ne, ne smeta ništa, kaže, Ebu Bekri Sidik je ona, isto to radio. Kaže, rekao za njega da je Sidik, kaže, pa se onaj, okrenuo prema Kibli i rekao, rekao sam Sidik, rekao sam Sidik. Tako mi kaže Allaha, Allah ga je učinio takvim i na Dunjalku i na Ahiretu, govoreći za Ebu Bekra Sidika. Džabire Džafi kaže, rekao je Mohamed ibn Ali, o Džabire, dopra do mene vijez da ljudi u Iraku smatraju da nas vole, ali po zlu spominju Ebu Bekra i Omera. I tvrde da si im tu i to kaže rekao. Dem kaže nešto reci šta ću im prenijeti. Kaže on ovako im prenesi. Ja se kaže njih odrčem. I tako me onoga učio je ruci Muhammedova duša misleći na sebe. Kada bi, kaže, ja bio vladar, njihovu krv bi prosipao da se približim Allahu. Dakle, borio bi se protiv njih, smatrajući to kurbetom prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I neka me ne dostigne Muhammedov sallallahu sallam šafat, ako nisam, kaže, stalno tražio za njih dvojicu oprosta. I stalno govorio, Allah da im se smiluje. Allahove neprijatelji su zanemarli i njihovu vrijednost i ono što su oni doprinili za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ponovo ti kaže, kažem reci im da ih se ja, reci im da ih se ja odrečem, svako onoga ko se odrekne od Ebu Bekra i Omera radijallahu anhuma. Pa kaže, ko ne zna šta su značile Ebu Bekri i Omer u islamu, taj ne poznaje sunet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa Hvala Allahu Đeršanu koji je dao da, u petak Allah Đeršanu odmori i Allahove robove i zemlju od taguta, zulumčara, čovjeka koji je uzroku preko milion i pol života, odnosno smrti muslimana u Siriju i Iraku, to jeste Hasima Sulejmanija. Dakle, zločinac, ono što su kod nas ovdje radili, Mladić, Karadžić i njima slični, Hasim Sulejman je bio tamo u arapskom svijetu. Dakle, čovjek čiji je cilj bio da od prvog dana dakle, ruši sunijske vlade, između ostalog, u tom redu, vi znate, ja sam o tom već, već govorio, je Sirija, Irak, Liban, Liban, za Kuvajce, za Kuvajce pripremalo onaj i za Saudijsku Arabiju, ali hvala Allahu koji ga je uzeo rukama njegovih prijatelja. Jer ne postoji veći saveznici u zadnjih 30 i više godina, od 40 i više godina, kao što su Amerika, Izrael i Iran. Naši ljudi to ne znaju, to se kod nas ne priča, o tome se malte mal, mal, ne piše, to kad bi se u javnosti iznijelo, to bi nastale diplomatski problemi i tako dalje. Međutim, ono što je suština jeste da su oni najbolji saradnici za očuvanje mira tamo gdje to njima paše. To jeste da bude miran Izrael kao okupir, okupac, okupirani dio Palestine, a sa druge strane oni su ovamo se borili i kroz čitavu istoriju. Od, od Ibn Alhamija, dakle, i prije Ibn Alhamija, mi ćemo govoriti o tome kad dođe vrijeme, šala, i dakle, vremena ashaba, vremena tabijina, i na ovam, dakle, čitava istorija je ispunjena njihovom izdajom i njihovom mržnjom prema ehlu sunetu vol Nažalost, Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina jesu većinske sunije činjenica, odnosno e, informacija da kod nas u među muslimanima Bosne i Hercegovine ima 9% šija je opasna onaj, e, informacija i da zauzimaju veoma jake pozicije u društvu, pošto se radi o batinijskoj, znači znači batinije? Batinije su, dakle, sekte koje kriju, ne ispoljavaju svoja vjerovanja u javnosti. Oni se muslimani, da su oni muslimani kao i ostali muslimani. Međutim, to nije tako. Oni imaju svoje ubjeđenje, imaju svoje načine i badete i tako dalje. I da se gleda na to da se radi o batinijskoj sekti, tajno skrivenim sektama, onaj, kod nas se o tome malo priča, da ima dekana na fakultetima, da, da ima u ministarstvima, dakle ministara, kod nas u federaciji u Bosni i Hercegovini, federaciji Bosni i Hercegovine, Hercegovine tako dalje, o tim se stvarima ne govori. Ali morate znati da oni kad postignu taj jedan procenat, da oni planiraju i da zauzmu mnogo više od onoga na čemu su. To jeste, oni kad dostignu procenat od 6 do 10%, oni planiraju da onaj preuzmu vlast od država. Kod nas to neće moći, mi imamo onaj, mnogo drugih ljudi koji se bore za prevlast, ovo tako da neće doći naredno. Od njega se prenosi da je rekao, dakle Ebu Džafir jednom prilikom je rekao, može li, kaže, neko od vas staviti ruku u džepove svoga prijatelja pa da uzme ono što hoće od njega? Kaže, vi niste, kaže, braća, onako kako tvrdite. Ako hoćeš da spoznaš, spoznaš ljubav svoga brata, vidi, kaže, šta je u tvom srcu od ljubave prema njemu. Jer srca se slažu na dobro i na istinu. Također, od njega se prenosi da je rekao, tako mi Allaha, alaikum salam, tako mi Allaha, smrt jednog alima je blizu draža od hiljadu pobožnjaka, odnosno od hiljadu abida. Također se prenosi da je rekao, loš je, kaže, onaj brat koji te pazi kad si bogat, a zanemarujete kad si siromašan. I mnogo drugih predaja, jer kaže, ono malo, malo prije uvod njegove biografije, ja sam da radi se čovjek koji je mnogo prenio hadisa od ashaba, od Allaha poslanika, sallallahu alaihi sallam. Zatim je nastala 116. godina, ove godine je Moavija ibn Hišam e, poveo ljetnje ratove protiv Bizantije. Ove godine je također Šam pogodila velika kuga i Šam i Irak. Većina, e, odnosno koncentracija kuge je bila u Asitu i to u mjesecu Muharremu. Ove godine je Džunaid ibn Abdurrahman al-Mirri preselio namjesnik Horasana od bolesti koji je on imao prije, dakle, nevezano za ovu kugu bio ožen sa Fadilom ili što bi kod nas rekli Fadilom bint Jezid ibn Muhaleb, pa se na njega naljutio Hišam ibn Abdul Melik, smijenio ga i na njegovom mjestu postavio Asma ibn Abdullaha kao namjesnika Horasana. I onda ga poslao i rekao, ako ga uspiješ uhvatiti, dakle, odnosno ako ga uspiješ e, uzeti ili zarobiti živa, oduzmi mu onaj život, to jeste ubij ga. Međutim, Džunejd je preselio u mjesecu Muharremu prije nek što je do njega došao uh, onaj Asim ibn Abdullah. Kad je Asim došao u Horasan, nije uspio da dakle, zarobiti Džunejda, Džunejda je već bio preselio, ali je uzeo njegove namjesnike, njegove podanike i sluge, odnosno njegovu svitu koja je bila oko njega, pa ih je kažnjavao na različite načine, oduzimao, oduzimao im i metak. Između ostalih, oni koji su se suprostali bio je Hars ibn Šurejh, pa se suprostavio dakle, Asimu sa, odnosno, sa vojskom, odnosno jednom skupinom, međutim, onaj, izgubio je ovu bitku. Zatim je nastala 117. godina. Ove godine Moavija ibn Hišam i Suleman ibn Hišam, dakle dvojica braći, poveli su ponovo onaj e, ratove u ljetnim periodu. Ove godine je Mervan ibn Muhammed, takozvani Mervan al-Himar, poslao na Jermeniju dvije uh, skupine vojske, odnosno dvije vojske, pa su osvajali, osvojili su grad Lan, i u tom pohodu većina njih je prihvatilo islam. Ove godine je Hišam smijenio Asima imena Abdullahana Hilalija koji je postavio dakle, prije godine dana kao namjesnika Horasa na mjesto Džunejda, a onda je pripojio Abdullah ibn Haldu El Husariju zajedno sa Irakom namjestništvo ona, i Harasana, Horasana i Iraka. Kaže se da je to učinio zbog toga što je Asim ibn Abdullah El Hilali napisao ona, njemu pismo i rekao ja je Mir al-Mu'minin, ne može se kaže vladati Horasanom ako nije zajedno sa Irakom, pa ga je on kaznio suprotno njegove namjere, on je mislio će o njemu spojiti Irak sa Horasanom, pa je smijenio njega Horasan da, da, da u ovome uh, El Kuseriju, Abdullah El Kuseriju. Ove godine je preselio Hatade ibn Duame El Sedusi, Ebul Hatab El Basri El Ama, jedan od istaknutih tabijina i počesto se spominje u predajama Katade. Dakle, imam čovjek Alim, čovjek koji je doprinio mnogo uh, onaj, prenošenju hadisa, prenosi od Enesa ibn Malka, drugi tabina. Zatim od njega su prenosili Sejid ibn Musaib, Bil Basri, Ebu Ali, Ezurare, Eufa, Mujahid, Muhammed ibn Sirin, Masruh i mnogi drugi. Ibn Musaib kaže, nikad mi nije došao bolji iračan da uči Allahu vjeru. Bekrel Muzeni kaže, nikog nisam u životu sreo da bolje pamti nego što je to bio Fatade. Muhammed ibn Sirim kaže, bio je najbolji čovjek koji je onaj pamtio predaje. Mutar ili Matar kaže, Fatade je kada bi čuo hadis, on bi ga naglas, dakle derao bi se dok bi izgovarao hadis, onaj da ga zapamti. Zuhari kaže, bio je učeni od Makhula, a Muamer za njega kaže, bio je učeni od Zuharija, odnosno najučeniji ljudi njihovog doba su Zuhari, Hamadi, Katade. Katade za sebe kaže, nisam, kaže, čuo nikad ništa da mi srce kaže to nije prihvatilo, odnosno da nisam to naučio. Kako to se zove? Fotografsku pamćenje. Dakle, dok nešto vidi, pročita ili čuje, onaj to zapamti. Ahmed ibn Hanbel za njega kaže on je bio najbolji osoba onaj u Basri koja je pamtila predaje. Nije, kaže, ništa čuo, a da nije odmah zapamtio. Jednom prilikom je do njega došla sahifa od Džabira, kaže, pročitao je samo jedan put i odmah je zapamtio. Ove godine su preselili Ebu Havab, Sa'id ibn Jasar, Al-Araj Ibn Ebn Mulejke, Abdullah ibn Zakirija, Al khuzai Memun ibn Mihran, Ibn Musa, Ibn Urdan, dakle sve istaknuti tabijini i za njih ćete čuti dakle, se onaj štava i predaje kao generacija, onaj tabina druga generacija nakon Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sa'id ibn Jasar bio je poznati abdi, zahid, prenosio od velikog broja ashaba. također je Aređ ibn Ebn Mulejke, a Memun ibn Mihran ili Mehran je bio jedan od dakle, još više se isticao od, od njih i po svome zuhdu i po svome ibadetu i bio jedan od poznatih imama toga vremena. Kaže se za njega da je Mejmun bio imam e, stavnika arapskog polotoka. Omer ibn Mejmun, dakle njegov sin kaže, izašao sam jednom prilikom, odnosno krenuo sa svojim ocem onaj, pa smo prolazili ulicama Basri, pa smo prošli pored jedne, jednog potoka, a on nije, zbog svoje starosti nije mogao da pređe preko tog potoka, pa sam, kaže, legao na potoka, on je prešao preko mog, preko mojih leđa. Zatim sam ustao, uzeo sam ga za ruku i krenuli smo prema Hasanu al Basriju. Pokucao sam na vrata, izašla jedna sluškinja, pa je rekla, ko je ovo? Kaže, Mejmun bin Mihran. Hoće da se susretne sa Hasanom. Kaže ona njemu, Mejmune, jes ti, kaže, pisar od Omera ibn Abdulaziza. Aziza. Kaže, jesam. Kaže, teško tebi kad si voliko doživio, da odnosno od toliko godina da živiš. Kaže, pa je zaplakao. Zaplakao je, a kad je čuo Hasan da plače, izašao je Hasan napolje i kaže, zagrlo se onda ga je uveo. Kaže, o Ebu Said, mnogo mi je, kaže, srce otvrdilo, dakle, mnogo mi je srce okorilo. Hajde mi, kaže, nešto, reci da mi se srce omekša. Pa kaže Hasan al Basri, dakle, u prijod značenja onaj ajeta, Šta misliš, kaže, onima kojima smo dali da uživaju godine, zatim im, kaže, dođe ono sa čim smo im prijetili. Nije im pomoglo ništa ono u čemu su uživali. Kaže, pa se nasvijestio. On nasvijestio se, kaže Omer ibn Majmun, njegov sin, kaj vidio sam ga kako se gica nogama, isto ko što se gica zaklana ovca. A onda je, kaže, ostao dugo u tom stanju, onda je došla na sluškinja ponovo pa je rekla, umorili ste, kaže, šeha, dakle, Hasan se umorio. A samo mi jednu rečenicu rekao, znači, jedan ajet mu proučio kaže, hajte, kaže, polako, hajte svojim putem, mora se, kaže, Hasan odmarat. Kaže, pa sam ga uzeo, onaj, uh, za ruku izveo se. Kaže, babo, je li ovo Hasan? Kaže, jest. Kaže, mislio sam da je mnogo stari čovjek. Jer je on bio, Mejmun je bio stari od Hasana. Kaže, pa me udari otac u prsa, kaže, pesnicom, kaže, moje sine, šta je on, kaže, proučio, da smo, kaže, shvatili, odnosno da se shvatio, ti bi kad je shvatio mnogi drugi riječi mimo ovih njegovih što nam je rekao. Od Furata ibn Sulejman se prenosi od Mejmuna ibn Mihrana da je rekao sa tri stvari nemoj iskušavati sebe, on se nemoj sebe probati. Nemoj, kaže, ulaziti kod vladara. Makar ti rekao da ćeš mu narediti da bude pokoran Allahu. Nemoj, se, ka, nemoj nikada se osamiti sa ženom, makar govori da ćeš učiti Allahove knjizi i nemoj, kaže, nikada slušati od onih koji imaju praznu priču, jer, kaže, nikad ne znaš za koju vrstu strasti će se srce zavijezati, odnosno kojim putem će ti srce otići. Mejmuna se također prinosi da je rekao, recite mi u lice, pa makar i mrzio to, jer, kaže, čovjek neće moći savjetovati svoga brata sve dok mu ne kaže u lice ono što mu je mrsko neki od njegovih prijatelja su govorili za njega, kaže, hodao sam sa Mejmunom, pa je vidio, kaže, na, na meni da sam ovu odjeću od lana. Kaže, jesi ti kad čuo da odjeću od lana nosi osim bogataši ili oni koji su skrenuli sa pravog puta? A vi znate da je lan krut. Ali je još kruće od lana šta? Vuna. Kaže za njega da ispod odjeće, a nije dao da se vidi. Da ispod odjeće je nosio onaj vunu a vuna se na arabskom kako kaže? Suf. Što znači da je Mejmun bio jedan od pravih generacija sufija, ne danas novih izmišljenih onaj polutana i plastičnih. Kaže prvi sa istim ovim lancem, kad vidio, čuo sam Memuna ibn Mehrana da je rekao, prvi koji je jahao na jahalce, oko njega su išli pješaci, bio je Ešas ibn Kajs el-Kendi. Zapamtio sam, kaže, od Selaifa, to je od prethodnika, kada bi vidjeli čovjeka da ide na jahalce, oko njega idu ona, ljudi pješki, kaže, ubiće ga neko od silnika. Koga je ubio? Sjećate se, Ešasa, fitna Ešasa. Hadžađ. Također se od njega prenosio da je rekao, sjedi u kući, zatvori, kaže, svoja vrata, pa vidi hoće li ti kaj doći na faka. Kaže, tako mi Allaha, kada bi ljudi imali jeqin od Merijem, alaiha salatu wasalam, i od Ibrahima, alaihi salatu wasalam, kada bi zaključio svoja vrata, kada bi spustio svoje store, došla bi na faka, da se niđe ne pomakne. Ali ovo je šta? Ovo je jeqin, dakle, ovo je objeđenje. Kaže evo mu Mulejih, prenosi od, ili Melijih od Mejmuna, Ulema, su oni koji tražim gdje god da dođem. Oni su, kaže, moji miljenici u svakom mjestu. Moje srce se, kaže, smiri samo kad sjedim sa ulemom. Također je rekao, u tri stvari su kjafir i vjernik isti. U emanetu, povjedljivoj stvari, u ugovoru i u pokornosti roditeljima. Kaže, makar bili nevjernici, tih im, kaže, budi pokoran, odnosno budi prema njima dobar. Sebi bi Said kaže, prenosi od Kesira, odnosno od Kethira ibn Hišama, od Džafara ibn Berkana, kada je čuo sa Mejmona ibn Mihran da je rekao, kada čovjek počini jedan grijeh, ovo je isti hadis, kao i hadis od Allahova poslanika, sallallahu sallam, njegovom srcu se ostavi jedna kada je crna tačka, a kada počni ili kada dođete u obe, ta tačka se ukloni. Pa onda, kaže, njegovo srce postane bijelo, poput ogledala. Ne može mu, kaže, nijedan šetan prići, a da ga on već, jednate kako ogledalo koliko gledalo pokazuje eh, blizinu nečega? Normalno gledalo, duplo, je tako? Ako se vodi metar i tamo si, ogledal metar. E, zbog toga on kaže, ne možemo, kaže, prići šetani sa jedne strane, a da ga on već neće namakat primijeniti. Ako se, kaže, grijesi, ponavljaju na srce čovjeka, na njegovo srce stavi se kaj tačka, po tačka, po tačka, sve dok srce ne postane onaj crno, pa onda, kaže, šetan mu može prići ili kad god hoće i odakle god hoće. Također je govorio, nemojte, kaže, nikada kažnjavati svoje robove, nemojte, ga tući, nemojte ih tući zbog grijeha, nego zapamte im to, a kada počne kakav grijeh prema Allahu, vi ga, kaže, kaznite za grijeh prema Allahu i spomenite mu grijehe koje učinio prema vama, uporedo sa tim, nemojte ih kažnjavati radi sebe, nego samo radi Allaha. Također se od njega prenosi da je rekao, ko bude činio grijehe tajno, neka učinite obu tajno, ko bude učinio grijeh javno, neka dođite u obe javno, jer Allah opla, oprašta i Allah ne sramoti, a ljudi kaže sramote i nikada ne opraštaju. Također je govorio uh, Rahmehullah ta'ala, najlakši post je da čovjek ostavi hranu i piće. Junis ibn Ubede kaže, uh, kuga je pogodila krajeve gdje živio onaj Ibn Mihran, Memun Ibn Mihran, pa ga je neko upitao o njegovom stanju. Kaže, pitaš me o stanju, kojim sam, dakle, šta se desilo sa mojom porodicom, izgubio sam 17 članova svoje porodice i bližnji, bližnje rodbine. Ne volim, kaže Belaj, kada dođe. Kada ode, ne bi mi bilo drago da ga nije bilo. Ali, kaže, se tiče tebi, drži se Allahove knjige, jer su ljudi koji zanemarili Allahom sumanotala knjigu, posvetili se, kaže, priči, praznim pričama ljudi, čuvajte se oni koji se pretvaraju u vjeru od Omer ibn Mejmuna, dakle njegova sina se prenosi, kaže, ja i moj otac smo hodali, odnosno tavafili smo oko Kjabi, pa se susreo sa jednim starim čovjekom, pa se zagrli. A sa tim čovjekom bio mladić poput mene. Pa mu je rekao, moj otac, ko ti je tu? Kaže, sin. Kaže, jesam zadovoljan sa njim? Kaže, jesam. Ostalo mi je, kaže, sve Ebu Ejube, osim, kaže, jedne stvari sa kojom se, kaže, mogu zadovoljiti. Kaže, koja ti je to stvar? Kaže, jedino, kaže, da umri, pa da se zahvalim Allahu, pa da me Allah nagradi za njegovu smrt. Dakle, učim su oni tražili nagradu kod Allaha. Pa sam pitao, sam, pitao sam babu koji je ovu, kaže ono je mekhul. Od Mejmuna ibn Mihrana, od Ibn Omera se prenosi da je Allahom poslanih sallallahu sallam rekao u ahiri zemanu, u posljednje vrijeme, presudnji dan, će biti, kaže, teško naći halal dirhem i pravog prijatelja koji možeš da vjeruješ. Ove godine je preselio na Afija oslobođeni rob Ibn Omera, <clears throat> Eba Abdullah el Medani. Za njega se kaže da je bio iz Arabskog Magreba, neki kaže da je bio iz Nisabura, neki iz Kabula i različite druge predaje od njegovom porijeklu. Bio je oslobođen rob Abdullah ibn Omera. Prenosi, prenosio od mnogih ashaba, onaj, kao što je bio Rafa ibn Hudejđa, Ebu Sa'ide, Ebu Hureyre, Aisha, Umseleme i mnogi drugi od njega također mnogi onaj tabijini. Jedan od najistaknutijih dakle, lanaca za kojeg Buharija kaže najvjerodostojniji lanac je lanac Malik Nafija ibn Amer. Dakle, to se uči još onaj, dok, dok uđeš u medresu. Omer ibn Abdulaziz ga je poslao u Egipat da podučava ljude sunetima, jer je bio, kažem, istaknuti imam i povjerljiv. Ove godine je preselio Zurume jedan od pjesnika. Njegovo ime bilo Gajlani ibn Atme ibn Buhejs. E, za njega se kaže da ima u svoj divan, to jeste dakle, dijelo u kojem je pisao svoje e, pjesme. Bio je zaljubljen u Mi, tako se zvala Mi, kći od Mukatila ibn Talebe ibn Kajsa ibn Asim ibn Muhari. Kaže se za nju da je bila plaho lijepa, nikad se nisu sreli, nikad se nisu vidjeli. On je čuo za nju pa je pisao njenoj ljepoti, ona je čula za njega pa je ona pjevala pjesme njemu i kad se prvi put onaj susreli, ona je digla onaj zastor sa odnosno halalte. Nije digla zastor sa lice, nego je vidla, kada je vidla kako je ružan, crn, malehan, neodrastu, samo je rekla ja sramote, ja sramote. Dakle, onda nije htjela da digne onaj prekrivač sa lice da on nju vidi. I na tu temu on je puno pjesama spjevao, ali ga je Ibn Ketirovic spomenuo kao jednog od istaknutih tabina pjesnika njihova doba. Zatim je nastala 118. godina, ove godine Moavija i Suleiman su ponovo dakle, krenuli na, na Bizantiju sa svojim vojskama. Ove godine jedan od odmetnika Amar ibn Jezid po imenu Hadaš se pojavio u Horasanu, pozvao je hilafet Muhameda ibn Alija ibn Abdullah ibn Abasa, pa mu se odazvala jedna velika skupina ljudi, a kada se okupilo oko njega, on im je dozvolio haram stvari, E, termin koji sam danas tražio za ovu, za ovu riječ ovdje jeste swingerizam, swinger. To jeste da može svako općit sa tuđom ženom i svako sa njegovom ženom. Jeste. Dakle, vidite kada se to pojavilo. Nisu izmislili Evropija, nego izmislili ovaj lampir, amar i bljezit. Međutim, e, kad, se, kad je za njega čuo Muhammed ibn Ali. Muhammed ibn Ali je obzanio i rekao da nije istina, da mu to nije prenio. Doći kasnije je još jedna predaja vezana za to. Pa je okupio svoju vojsku Halid ibn Abdullah al-Husari, isti onaj koji se suprostavio Džahmijama, Safan ibn Džahmu, Džahmi Safan, namjestnik Iraka i Horasana, pa je onda uhapsio ga, odsikuo mu ruku i iščupo mu jezik. A onda ga je objesio, odnosno halalte, razapeo ga, alaikum salam, razapeo ga na stubu, dok nije umro. Ove godine je preselio Ali ibn Abdullah ibn Abbas, ibn Abdul Mutalib al-Quraš i al-Hashim ibn Hasan. Za njega se kada je bio Ebu Hasan, u jednom predaj je bio Ebu Muhammed. Njegova mati je Zura bint Usarreh ibn Ma'ad Kerb el-Kendi, jedan od četvorice kraljeva koji su bili spomenuti, o njima smo govorili prije u hadisu od mama Ahmeda. Musarreh i Hamel i Mahulis i Ebdija, njihova e, sestra je bila Amarda, rođen je uh, one godine kad je ubijen Ali ibn Abi Talib. Njemu je otac dao njegovo ime po onaj Ali i dao mu je kunju, njegovu kunju. Kaže se da je rođen još za vrijeme Alina života i da je dobio po njemu ime i svoju kunju, to jeste taj nadimak Ebu Hamed. Zatim njegov otac ga je nazvao Ebu Lemlak, kada je došao u jednoj delegaciji kod Abdulmelka ibn Mervana, posadio ga je na svoje šilte, pa ga je upitao njegovom imenu, njegovoj kuni, nadimku, Pa mi je rekao, kaže, imaš djeci? Kaže, imam djeci. I dao sam kad djetu, ona ime Muhammed, kaže, ti sebu Muhammed. Pa onda mu kaže, dao mnogo poklona i para. Bio je istaknut u ibadetu, u svom zuhdu, po znanju i po fakat praktikovanju islama. Bio je plaho istaknut, i lijep, pravedan i dobar i povjerljiv čovjek. Za njega se kaže da je klanjao svake noći hiljadu rekiata. Ibn Halikan kaže da je oženio Lubabu bint Abdullah ibn Džafer. Ona je bila u braku s Abdulmelikom ibn Mervanom, pa je Abdulmelik dao razvod braka, a razlog tome je bio da je Abdulmelik zagrizo jabuku, a imao je loš, onasno, neugodan vonj iz usta. Pa je Lubaba uzela nož i osjekla to mjesto i bacila. Kaj što, kaj čuje iz usta, kaže, ti si puštena. Zatim je oženio Ali ibn Abdullah ibn Abbas, pa mu je veli to zamjerio zato što je onaj oženio njegovu pušćenicu, pa je naredio da ga bičuju. Kaže, hoću da budu poniženja njena djeca, a kaže se da je ga bičevao dva puta. On je uvijek tvrdio da će hilafet prijeći u njegovu, odnosno među njegovu djecu, tako se i desilo. Jedne prilike kad je ušao kod Hišam Abdul Melika, sa njim je bio njegov sin Sefah i Mansur, bili su još dječaci malehni, pa ga je, kaže, Hišam, Hišam počastio, stavio ga na lijepom, onaj, na lijepo, onaj, poziciju u svom društvu i dao mu 130.000 dirhima. A onda je rekao Ali ibn Abdullah, ona, odnosno je e, govorio mu, pazove moje sinove, on će preuzeti, kaže, vlast od vas. Kaže, pa Hišam se čudio kako je otvoren, kako o tome govorio, da ga je nazvao Ahmakom. Dakle, rekao je za njega, nije pokvaren, nego više liče na hamaka, nego na pametna čovjeka, jer kako smi, pa ti siješ s halifom, kako ti prezivaš? Bajrić. Znači li si iskreni? No, ima Bajrića svugdje, mašla. I ti? E sad zamislite da Bajrić kaže, Bajrić je preuzeti hilafet od vas. On bi rekao, halo ba, bide živo hilafet. Međutim, on je bio previše otvoren, ali to se fakat kasnije i desno. Kaže se za ovoga Alija da je bio izrazito lijep, da je bio visok, da je kada bi stao među ljude kao da je bio na jahalci, kao da je bio na konju. Međutim, u stvarnosti, on je bio do ramena svom ocu Abdullahu. Abdullah je bio do ramena svom ocu Abbasu. Abbas je bio do ramena svom ocu Ebu Abdul Mutalibu. Odnosno Abdul Mutalibu. Samo možete znamiti koliko su bili ljudi visoki. Kaže, velik broj ljudi je dao prisegu njegovom sinu Muhammedu prije nego što je onaj umro međutim, dakle, mnogo godina, međutim, ta prisega nije došla nikada do onaj, do, do, do, do, nikada nije izražena i nikada nije zaživio on hilafet, odnosno u njegovom vremenu, nego je hilafet naslijedio njegov onaj, sin Abdullah Ebol Abbas Esefah. Zatim je nastala 119. godina. Ove godine je Velid ibn Kaka napao je na Bizantiju. Ove godine je poginuo Esad ibn Abdullah al-Husari, halalte. Esad ibn Abdullah al-Husari ubio onoga, velikog kralja Turkmena Hakana. E, razlog je tome bio da je Sedin Abdullah, namjesnik e, Horasana, postavio, odnosno zamijenio svoga brata Halida ibn Abdullaha u Iraku, a onda je krenuo sa svojom vojskom, odnosno sa svojom, e, dakle, je sa svojom vojskom prema gradu Hutel. Kaže ih, kad su došli u Hutel, osvojili su ga, srušili su njegove zidine, provalili su, zarobili su mnogo žena, mnogo djece, mnogo blaga i onaj e, istoki. Kad je Hakan čuo za njih da su ušli, onda je Hakan odlučio da sakupi svoju vojsku i da krene na njih. Pa je se Hakan spremio sa svom svojom potrebom i sa mnogo oružja, sa velikim brojem ljudi. U nekim predajama kaže da je bilo oko 40.000. Pa je pa se sustrele, odnosno približili se ove dvije vojske i onda je proširen haber da je Esed poginuo. Da je Esed ubijen, da ga je, ubio, da ga je ubila Hakanova vojska. Međutim, protiv njih se okrenulo sljedeće, a to jeste da su muslimani se organizovali i tražili su osvetu. To jeste, rekli su, mi ćemo ubiti onoga Hakana za Eseda. Pa se onda vojska okupila na mjestu, a Esed stoji živ, čeka. Dakle, ono okuplja svoje vojske oko sebe. Kaže, pa je onda došlo do velike bitke, između ostalog u svom pohodu muslimani su prešli preko rijeke Belha i Esed je vidio da mnogo stoke da su zarobili i onda je naredio svakom vojniku da ponese sa sobom dvije ovce. Kaže, ko ne prenese tamo na obalu ćemo mu osjeći ruku. Kaže, svako će staviti jednu zavijezat će ovdje sebe oko vrata. Stavite koliko ovca ima kila? 60, 50, 70, savici kolika je ovca. Ali eto uzet ćemo neki plus 50-60 kila. Jednu na vrat i jednu sebu krilo na konja i kaže preko rijeke. Kaže i prevukli su, odnosno prevezla su 150.000 ovaca. Sada znači da je njih bilo oko 70-80.000 je bilo, jer nisu svi mogli dobiti taj broj. Kaže pa je sad uzeo jednu poniju sa sobom. Kad su prešli tamo rijeku, mislili su da Turkmeni Haka neće za njima doći. Mislili su da neće doći. Kaže, pa su onda onaj, e, zalupetali svojim prutevima po, po konjima Turkmeni, da su pomislili muslimani kako su već ušli u njihov tabor, toliko se čuli, čuli glasovi bičeva. Kaže, pa su muslimani se već bili tamo pripremili na drugoj strani, napravili su hendek da im ovim ne, ne mogu prići i onda došla između muslimana i Turkmena, došla je do nekoliko onaj, bitaka, odnosno dvije velike bitke, bitke i tako da su muslimani, odnosno započeta je bitka e, na a, e, Ramazanski bajram. Prva bitka je bila na Ramazanski bajram, pa se muslimani pobojali da neće uspjeti klanati nikako onaj bajram. Druga bitka se desila na Kurban Bajra. Dakle, pripreme onaj e, koji je strajala, trajala se, dakle, drugo, e, dugo. Kaže, muslimani se onaj, odnosno Esed je upitao svoju vojsku, hoćemo li, kaže, ići naprijed ili ćemo ovdje ostati ili, kaže, da se idemo boriti. Pa jedan su, kaže, pri, e, rekli, hajmo ostati u utvrdama, Belha, drugi su rekli, hajmo se boriti, kaže, pa je, onaj, odlučio se boriti, onaj je klanjao, klanjao dva rekiata i nakon ta dva rekiata, a dugo je klanjao, poduljio je, nakon toga proučio dovu, onda se okrenuo svoje vojci i rekao, Allah će vas kaže pomoć. Idemo, kaže, boriti se protiv njih. Sa Hakanom je bio jedan čovjek od Arapa, Haris ibn Šurejh, a njega smo spominjali malo prije. Haris ibn Šurejh je pokazivao tajne ili slabosti muslimana, pa su, kaže, onaj, e, u toj bitci Hakan je uspio da pobjegne sa nekih možda 300 ili 400 svojih konjanika, ostala vojska Hakanova je rasturena, svi njih 40.000 su bile onaj rastorene na sve strane, dobar dio njih je izgubio život. Onda su muslimani nastavili dalje dok nisu došli do Hakana i njegovog tabora i kaže kad su se već približili taboru, Hakan je zaklju svoju ženu, dakle osikuje glavu i muslimani su kaže došli, tako brzo se desilo iza, njihovo, iza toga ubistva, da su već osjetili kako se nešto uvijek trese, ono trese se tijelo. Kaže, zbog toga svega, onaj, Turkmeni, kad su vidjeli kako se rasturio njihov onaj tabor, razbirali se na sve strane, a Esed sa svojim bratom, odnosno Esed je svom bratu poslao pismo i dva velika bubnja. Kaže, ovako Ibn Kethir opisuje, kaže, kada bi udario u bubnjeve, kao da su gromove pucali, toliko su bile ogromne bubnjevi. Kada je poslao me kao poklon, da kaže kako ga je savladao i kako je rasturio njegove vojske. Ove godine je Khalid ibn Abdullah al-Kusari ubio Mughira ibn Sa'ida. Mughira ibn Sa'id je bio šija, on ga tako ovdje naziva Habith, pogani šija, Sahir, griješnik. Kaže se da, za njega da je govorio da hoću proživjeti Ada i Semuda i Karuna bi proživio ljudi su ga gledali na veče. <clears throat> Ameš kaže, Mugire, Mugire bi izašao na veče na, na mezarlje, pa bi, kaže, nešto tamo umljao, učio bi, dok ne bi mi iz daljine vidjeli kao da skakavci skaču po mezarovima. Tvrdio je da oživljava neuzubilahi mrtvi. Međutim, njemu se ponovo suprostavio ko? Haldivne Abdullah Kuseri, zarobio ga objesio debele konapce namočene naftom i rekao mu zagrli jedan od ovih konopaca. Kaže pa je odbio, a onda, ga je, onda je rekao udarajte ga dok ga ne zagrli. Kaže pa su ga udarale, a on je zagrlio. A onda je rekao sad pospite po njemu i po, po, po, konopcu ponovo naftu i onda je zapalio. I to je uradio sa sve jednim od njegovih prijatelja, kaže da je bilo šestorca ili sedmorca. Ove godine je se pojavio ponovo jedan od Haridžija, vođa Haridžija Behlul ibn Bišr, po imenu Kethare. Sasubom je imao jednu malu skupinu, stotinu svojih Haridžija. Toliko su bili, kaže, opasni da je Halid el-Husari slao hiljade i hiljade svojih vojnika, on bi, ili bi ih pobili, ili bi ih rastirali. Dakle, stotinu Haridžija, ili bi ih pobili, ili bi ih rastirali. Kaže, kad su obznanili da hoće da ubiju halifu Hišama i da su krenuli prema njemu, onda je, kaže, Halca spremio svoju, kaže, vojsku, između ostalog ubio je Behlula, dakle, tog, tog njihovog vođu, i jedan broj među njima. A ostalo se, kaže, razbje, razbježalo. Zatim se, kaže, ponovo okupili oko jednog drugog onoga, svoga vođe, ne mogu da nađem njegov ime, spominju ga je, Međutim, u tom zadnjem nekom uh, e, okrešaju sa Haldom, Kuserem, njegovom vojskom, kaže Hald Husar je odlučio da ne ostavi nikoga u životu, kaže svi su bili pobijeni i dakle niko nije ostao, nije im ostao trag ni jednom od njih. Ove godine se Tarhan Han uh, ponudio Esedu da mu plaća džiziju uh, milion dirhema, odnosno milion dinara, Međutim, on je to odbio, nego ga je uhapsio, zatvorio i onaj umro je u zatvoru bez jela i bez pića, a onda je osvojio njegov grad, njegov kul, njegov palač, njegove žene, umjetak i tako dalje. Također, ove godine se pojavio Ibn Shabib el Haridži, još jedan Haridžija, njega je slijeda jedna skupina 30 ljudi, međutim, Hald el Husari je poslao onaj svoju vojsku i rekao da ne ostave nikoga, odnosno da ih sve također popiju. Zatim je nastala 120. godina. Ove godine je Suleiman ibn Hišam napao na Bizantiju. Ove godine je također osvajao mnoge od tih palađa, palača, njihovi utvrda i gradova. Ove godine Isak ibn Muslim Lokejli napao na Tumane Šaha ili na njegov grad od Tumane Šaha, osvojio njegove, njegove, njegove gradove, njegovu državu. Također Mervan ibn Muhammed je napao na Turkmene. U toj godini je umro Esed ibn Abdullah al-Kusar emir Horasana. Naime, on je imao neku bolest žlijezdu unutra u grlu, pa su tog tih osvajanja i tih pobjeda iz različitih zemalja u jednom danu se okupljali njegove palači, akrobate, onda oni, kod nas danas kari cirkus, jel? zabavljači tako dalje i donosili su mu, kad je donio mu jedan od tih izaslanika od Turkmena, od, iz Horasana donio mu je mnogo onaj e, blaga, između ostalog bila je, kaže, jedna palača od zlata, jedna od srebra, mnogo zlata, mnogo posuđa i srebra i mnogo čega drugoga i oni kaže, naredio da stuka je sve podijeli onima koji su sjedili sa njim u tom trenutku. A onda je, kaže, neko donio korpu krušaka. Kaže, pa je neko bacio njemu, kaže, jednu krušku i on je zagrizu i ona mu je onaj, uh, uzrokovala da mu ta žlijezda pukne. I od toga je i umro, rahmehullahu, ta'ala. Ove godine Hišam smijenio Halda ibn Abdullah al-Husarija, brata ove. Sada smijenio ga je od namjesnika, kao, dok je bio namjesnik Iraka, jer je čuo za njega kako govori protiv njega. Govori za njega da je sin glupi žene, da mu je mati glupa, da ga glupo urodila i tako dalje. <clears throat> Zatim je on napisao pismo u kojem ga je onaj ponizio i naredio mu da e, kada mu dođe Ibn Amr, da mu preda onaj, da mu se preda ono što ima od metka. Za Halda al-Husarija se kaže da je njegova godišnja plata bila 10 miliona dinara a njegovog sina isto toliko 10 miliona dinara, jer su oni osvajali, maša Allah, te barake rahman. Kaže, pa je ovaj Ibn Amr došao kod njega, Halid ga je primio, niti mu otvorio vrata, niti ga je učinio dobročinstvo, odnosno, dakle, gostoprinstvo, i samo ga manom rukom da ide, dakle, došao. Pa Ibn Amr napisao Hišam. I onda Hišam onaj, njemu kaže, sve ono što imaš, predaćeš Ibn Amru, ićeš kod njega, tražiš od njega halala, ako ti bude htio halal, ako ne bude htio halal, stajat ćeš, kaže, godinu dana, bez prava da sjedneš da spavaš pred njegovim vratima. Kaj moraš stajat godinu dana dok on ne rekne šta će sa, sa tobom. <clears throat> Također, na redu Ibn Amru kaže, kada dođeš u Kufu, onaj, uđi u džamiju i preuzmi, oni su, kaže, došli u petak, kada je bilo vrijeme onaj, hutbe, pa je onaj, e, Ibn Amr rekao mu jezinu da uči i kamet, kaže dok izađe emir, kaže neće čekati emira, kaže uči i kamet. Kaže pa su klanjali, pa su klanjali, a Haldi još nije znao da je smijenjen. Posle mu je došlo pismo da je on smijenjen, da više nije namjesnik Horasana, niti Iraka, da mu je sve oduzeto i da sva imovina koju je onaj stekao da mora da je onaj dadne Ibn Amru. Također, onaj, e, Hišam je naredio Ibn Amru da ga izudara sa 20 ili 30, odnosno sa 20 onaj, udarac, odnosno bičeva i nakon toga je bio onaj, bačen u tamnicu. Iste ove godine šije Ale Abasa su napisali Muhammed ibn Aliju pismo, smatrajući kako je onaj Hadaš se pojavio među njima i ono malo prije što spominjali, pa ga je u tom periodu i Halda onaj ubio, a onda su tražili od Mohameda da im on pošalje pismo u kojem će im dati šansu da mu dadnu prisegu. Između ostalog, on im je napisao jedno pismo, Bismillah Rahman Rahim, i u tom pismu napisao, znajte da jedina stvar koju vam zamjerim jeste da ste dopustili pojavu Harmi, a taj Harmin je bio taj Hadar sa svojim sihrom. I oni kad nisu povjerali ovo pismo, nego su ga odbili, tvrdili su da, nije, da ga on nije poslao, a kasnije će doći do razvoja događaja gdje će oni nagovoriti Zejda da onaj dadne prisegu, pa će završiti ko su završavali i onaj Husein i oni koji su bili njemu slični želeći hilafe da preuzme na takav način. Zatim je nastala 121. godina, te godine je Muslima ibn Hišam napao na Bizantiju, osvojio je Matmir. Također Mervan ibn Muhammed je napao na uh, onaj, ne znam kako on naziva ovdje na vlasnika zlata, to jeste državu punu zlata, ne spominje njeno, njeno ime. Međutim, on mu je, kaže, ponudio, on mu je ponudio da mu svake godine šalje hiljadu robova. Ove godine je Zed ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, kojem se pripisuje onaj Zedije, e, eh, ubijen, kao što to tvrdi Wahidi. Te godine, <clears throat> to jeste 121. On je onaj žrtvan, tačnije bio je da je žrtvan 122. godine. Muhammed ibn Džarir navodi razlog tome da je Zeid otišao kod Jusufa ibn Amra i upitao ga, odnosno rekao mu da je nešto ostavio kod Halda el Husarija. Kaže njemu Zeid, kod mene nema ništa ostavljeno, ni sam ja pohranio kod njega, niti on pohranio kod mene, kaže Halid al-Husari čitao svoje što je prozivao moje od sebe, to jest vrijeđao je sa samim Beri. Kaže, onda su rekli, dovedite nam Halda, Halda iz zatvora. Pa je, kaže, doveden Halda iz zatvora, kaže, Halde, jesilka je pohranio nešto od onoga što si imao od para kod, kod njega. Kaže, nisam, kako će kaže, pohranjivati kod njega kad ja niti ga prihvatam, niti, niti smo prijatelji. Kaže, čitao svoje vladanu, sam prozivao njegove očeve. <clears throat> pa mi kaže, rekao, kaže, tvoj djede je bio bolji od tebe, A onda su šije ga nagovarale da se osamostali, da mu se dadne prisega, da se pripreme vojske, da se odzme hilafet od Hišama. Što će više, kaže govar, doći u 122. godine. Ove godine je Nasr ibn Sejar napao uh, na Turkmene, ponovo na, na kralja Korsula. I u tim bitkama u, zarobio je Korsula, Korsul je bio, kaže, stariji čovjek, pa mu je ponudio hiljadu deva, buht. To su one buhte, snimetel, buht, kako kaže Allahom, poslanik sallallahu alaihi sallam, najbolji istaknute deve sa visokim grbama. Kaže da mu, da, irham, da mu podari hiljadu onaj, tih deva i hiljadu magarica. Kaže, bio je star čovjek. Pa je Nasr upitao svoje savjetnike, šta mislite, kaže, hoćemo li Korsula pustiti da uzmemo od njega ovu otkopljenu. Kaže, upitaj ga u koliko je bitaka učestvovao protiv muslimana. Kaže, učestvovao sam u 72 bitke. Kaže, Nasr, takvi ko ti se ne puštaju. Kaj, mahnite ga. <laughs> Kaže, pa su ga ubili. A onda su, kaže, Turkmeni plakali i stuge za njim. Da su, kaže, čupali kosu i bradu. Kaže, pa je Nasr vidio šta će uraditi kaže, uzmite njegovo tijelo pa zapalite, nek izgori, ono što bi rekli mi, upuh. se neka se pretvori u prašinu. Kaže, ako dođu do njegovog tijela, obožavat ga. Kad su Turkmeni vidjeli šta je, kaže, uradio Nasr, onaj, oni su se onaj, razvojili u skupine, još je to više pogodilo i to je, kaže, bio odnosno, sam njihov kraj Turkmena. Također, u jednom od svojih pohoda Nasr je zarobio jednu e, ona, ženu iz plemičke porodice. Bila je, kaže, starija žena, kad je stala pred njega, ona njemu reče nisi pravi kralj ako nemaš šest stvari, ako nemaš povjedljivog savjetnika, vezira koji će te zastupati kod ljudi sa kojim ćeš se savjetovati, niti si pravi kralj ako nemaš dobrog kuhara koji će ti kuhati ono što voliš, niti si pravi kralj ako nemaš lijepe žene kod koje kad uđeš koliko god da si umoran, ona te razveseli, niti si, kaže, pravi kralj ako nemaš, kaže, svoje palače gdje ćeš smjestiti svoju porodu, svoju svitu, niti si pravi kralj ako nemaš isukanu opasnu sablju koja te neće nikada izati. niti si pravi kralj ako nemaš svoje zahire, odnosno ako nisi spreman onaj za ono što mi kažu zahira ili jest hrana, jelo i piće. Ove godine je preselio Zaid ibn Ali ibn Husein ibn Ali ibn Talib, kaže Ibn Kathir, on je tačnije bio ubijen 122. godini, o tome ćemo kaže nešto više pričati nego u ovoj 121. godini. Ove godine je preselio Meslam ibn Abdul Melik. Meslam ibn Melik, jedan od osvajača Velkana ibn Mervan Furaš Elenovi, napadao je na, na Bizantiju do te mjere da je jedan od prvih koji je opkolio Konstantin grad, današnji Istanbul, njega brat je postavio, njegov brat Jezid ga je postavio namjesnikom Iraka, <clears throat> a zatim ga je smijenio i postavio ga je namjesnikom Jermenije. Zubair ibn Bekar, kaže Mesleme, je bio jedan od Beni Umeje, imao je nadimak zlatni skakavci, ili žuti skakavci. Ima također od njega predaja, ono što se najviše za njega veže jesu veliki povodi, velike bitke koje je vodio protiv Bizantije, i u tim svojim pohodima osvajao je gradove, utvrde, palače, kule i tako dalje. Nije došao dakle, do jednog grada da ga nije porušio kao što je to bilo sa Jermenijom kada je napao na Turkmene, srušio je njihove utvrde. Zatim srušio je čitav grad onaj, u svom pohodu, a onda ga je obnovio u oko 9 godina. 98. godine napao na Konstantin grad, opkolio ga je, zatim je osvajao neki od balkanskih zemalja, u tom svom pohodu je salomio Berđana, a onda se kad ponovo vratio da opkoli ponovo Konstantin grad. Bolova je stalne glavobolje prijestne migrene, pa mu je car, rimski car, poslao kacigu i rekao stavi je na glavu, glava ćete, odnosno bolo ćete proći. Pa je mislio, mesta me mislio da ga ovaj hoće da obmane, da neko, nešto onaj smjesti. Kaže, pa je naredio da se stavi na najnemirniju onaj e, jahalcu. Ne spominje ovo šta je konj, deva, magaras, ne spominje. Kaže, pa se, kaže, smirla. Onda je rekao da stavi na neke od svojih savjetnika, kaže, kako se osjeća, ne, ne može se ljepše osjećati. Kaže, stavi na svoju glavu, pa ga je glava prošla. Rahmehullah ta'ala. A onda su, kaže, otvorili ovu kacigu, jel onaj, jest kaciga, kako ću drugače nazvati. A dobar, pisaš fabe. Šljem, kaže, tamo su našli da je 70 puta ispisana inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Dakle, 70 puta ništa drugo nije pisano. Meslema je onaj, u svom pohodu na Konstantin grad doživio mnoge neugodnosti, između ostaloga jako zimu, hladnoću, na što bi nisu bili onaj naviknuti. Kad je Omer ibn Abdulaziz preuzeo vlast, on je poslao njemu izaslanika, ako sjećate sa pismom, da se vrate, da se vrate u, onaj, u, e, u Irak, odnosno <clears throat> u Šam, i da ostavi Konstantin grad, ali on je rekao neću odavde napusti sve dok mi onaj bizantijski car ne sagradi džamiju sa dvije monara i kada je ta džamija, Ibn Ketir to spominje u svom vremenu, 8. vijeka, kada je ta džamija dan danas postoji, dakle nije porušena i ta džamija i to mjesto će biti posljedno mjesto koje će muslimani osvojiti prije što se pojavi Dejjal, onaj presudni dan. ove godine je preselio Numeir ibn Kajs, El Ešari, Kadija, Damaska, istaknuti Tabin, prenosio od Huzeife, Mursel predaje od Ebu Musa, također od Ebu Darda, od Moavije, sve Mursel predaje i onaj, od mnogih drugih Tabina. Idući put ćemo inšala nastaviti sa 122. godinom, godinom sallallahu alaihi wa sallam, nebina Muhammedu, alaihi wa sallam, كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي